Prieks jūs redzēt 13.07. Eh, Ikvienu katra. Eh, paldies Dievam par vēju, nav jau tik traki jāsvīst. Tā, tad eh, sākšu ar paziņojumiem. Pirmais paziņojums, kad mums būs nometne no 21. jūlija. Tas ir nākam, ne, aiznākam nedēļa. Bija lūgts it kā pieteikties līdz uh, iepriekšējā mēneša beigām, bet tā kā mēs esam kristieši, tad ir žēlstība, tie, kas vēl nav pieteikušies, <laughs> to var izdarīt pie Silērda, ja. Silērds ir eh, arī rūtainā kreklā šodien, ja, ja kāds nezin, kurš ir Silērds, tad <laughs> otrs cilvēks ar rūtaino kreklu zilo krāsā. Tad uh, informācija par nometni atsūtīju, ko lūdza no, nolasīt jums, ja. Tā tad uh, Nometne notiks eh, nomeņa centrā Norkalni, Ropažu novadā. Tā. Es pēc tam piespraudīšu pie ziņojuma dēļ, ja, pielikšu tā, ka tie, kas eh, ne, ne, nesadzirdēs, ja, tad var pieiet, izlasiet precīzāk. Tad eh, pirmā diena iebraukšana un reģistrācija sākās 15.00, tas ir 3. pēcpusdienā. Vakariņas ir 17.00, tātad mēģinam ierasties trijos. 3 jo visticamāk, ja jūs ieradīsieties īs pirms 17, tad tur iespējams būs drūzma, ja? jūs nepaspēsiet pierģistrēties, nepaspēsiet, ne, jūs paspēsiet pierģistrēties, bet nepaspēsiet paēst vakariņas, bez tam ar gurdzošu vēderu būs jāslavē Dievs, ja? līdz nakstiņām, tā ka labāk ierodamies aptuveni tajos 15.00. Tad vakariņas 17. atklāšana 18. Tad eh, sestdienā 10.00 notiks draudz locekļu pilnsapulcs. Tātad eh, tie, kas varbūt jūs nevarat tur eh, visu nedēļu, būtu labi, ja vismaz jūs sestdien būtu, tad būtu draudz locekļu pilnsapulcs. Tātad desmitos sākās. Aicināti ir visi draudzes locekļi. Darba kārtība pilnsapulcē pirmais ir valdes ziņojums par padarīto 13. gadā, otrs ir revīzijas komisijas ziņojums 13. gadā, tad lietas par draudzes pāridrisāciju un citi jautājumi. Ja? Tā tad par to mazliet, kas jāņem līdzi. Pat ja jūs tagad, kā jūs teicu, nepaspēsiet pierakstīt, jo es ātri nolasīšu, tad pēc tam pieiet pie ziņojuma dēļ, pierakstiet. Pirmais ir bībele, pieraksti rakstāmais. Otrs ir apģērbu un apaus katram pēc ieskatiem attiecīgajiem laika apstākļiem, gan dievkalpojumiem, gan sportiskām aktivitātēm trešais krūzi, karoti, dakšu. Vienreizējās bļodas un salvets būs jau nodrošināts. Ceturkārt, savus personīgos medikamentus. Tātad kādam ieko žots, milzīga pumpa, ja, ņemam līdz smēri, neceram, ka laukos būs smēri pret pumpām. Ja. Tad pietkārt, bumbas un citu katram jums nepieciešamo sporta inventāru. Sestais par nakšņošanu. Norkalni mūs nodrošina ar gultas vietām. Tās ir ar matračiem, vienu segu un vienu spilvenu. Uh, iekavās pieņemiet, paņemiet savu gultas veļu, vai arī samaksājot 4,50, jums gultas veļu iedos Norkalnu administrāciju. Iekaus ciet. Tie, kas vēlās gulēt teltī, brauc ar savu telti un visu, kas nepieciešams gulēšanai tajā. Ja ir un ir iespējams, lūdzu paņemiet papildus telti un guļamais, ko varot, varētu aizdot kādam, kam varētu būt nepieciešams. Tātad tas nenozīmē, jums jūs gulēsiet teltī un jums ir vēl četras telts, nu neņemiet droši vien visu četras, nu pietiks, paņemiet to vienu. It kā cilvēku skaits ir mazliet pāri tam, ko mēs varam salikt eh, telpās, tad kādam noteikti būs izdevība gulēt teltīs. Tā, ja? Tad visi jaunie, eh, kuriem netraucē nelīdzenumu zemes sarosās, ja, guļam teltīs. Tad, uh, Nokļūšana uz nomeni šogad ir iespējama tikai ar personīgo vai sabiedrisko transportu. Un tā tagad nākamais svarīgais punkts. Tie, kas jūs braucat un kam nav transports, lūdzu pienāciet pie manis šodien, ja? vai nākamā svētdiena atkal pie manis, vai pie kāda vai gata, ja, kurš tur stāv aizmugurē, vai matīs, un pasakiet, jo mēs eh, brauksim ar, paši ar savām mašīnām, vienkārši saplānosim, saliksim, kur kurš sēž. Ja? Bet, ja jūs vēlaties braukt ar sabiedrisko, protams, varat arī to opciju izmantot. Tā. Un, ja jūs braucat ar sabiedrisko, tad no Rīgas jābrauc ar autobusu numurs 6829. Atiet no tur Gēņeva ielas pieturas. Tā, un tuvākajā laikā, ja jūs šodien gadījumā nepiesiet pie ziņojuma dēļ, nepierakstīsies šīs lietas, tad eh, tuvākajā laikā izsūtīs draudzes locekļiem ēpastu. Ja, tur būs precīzāk, vēl kaut kas detalizētāks. Tā, ka tā. Tad eh, vēl, vēl šogad ir eh, vēl viena nometne, tā ir bērnu nometne. Notiks viņa platonē, tas ir Jelgavas rajons. Eh, man, es paņemšu telefonu, kur ir īziņa pierakstīta par informāciju. Tā. Tā, eh, tā tad šeit jūs neredzat, bet man telefonā ir saita, uz kur ir anketa un uh, info par cenām. Tad uh, pa lielam vienam dalībniekam no ģimenes 50 eiro, diviem dalībniekiem 90, 310, četriem dalībniekiem 120. Bet uh, vairāk informācijas, ja jūs vēlaties, jums ir bērni, jūs nezinu, kur, uh, kur vasaras laikā viņus izklaidēt kristīgi, ja, tad uh, šī nometne, tur bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam uh, var ņemt dalību un tad... Uh, Tie, kas ir jaunāki par septiņiem gadiem, tur jābūt arī kādam no vecākiem līdzi. Tā. Tas ir viss šoreiz paziņojumos. Jā, lūkšanas taču notiks, vai ne? Pirmdien. Lūkšanas noteikti notiks pirmdien. Vīriem pus septiņos no rīta šīs ēkas otrā pusē. Sievām Pie sarmītes, jā, šoreiz pie sarmītes, pūkstens 19. Jā. Mhm. Mm ja jūs nezinu, kur sarmīt dzīvo, pieiet, paprasiet, jā, adresi. Tā, tad slavēsim Dievu. Varnais Dievs, paldies, ka ikvienu katru no mums šodien tu esi palīdzējis mums šeit ierasties, tu esi mūs atvedis dažni dažādos veidos, dažni dažādos ceļos. Paldies, svētais gars, ka tu mājo mūsos un ka tu mūs pamudini uz labām lietām, uz brīnišķīgām lietām, uz nereālām lietām, mūsu prātiem nesaprotamām lietām. Varnais Dievs, paldies, ka tu mums esi devis mutes, balsis. Mīļais Dievs, palīdz mums tev pateikties, palīdz mums tev pagodināt. Mēs lasām Bībelē, ka tas ir labi, ka tev tas patīk, ka tavu bērnu dzied tev par eh, godu, dzied slavas dziesmas tev. Mēs zinām, ka tam ir garīgs spēks. Dievs svētais gars, eh, lai kādas mums arī katram balss, palīdz mums katram tās pacelt klusu, skaļi, ļoti skaļi, ļoti klusu, palīdz mums tās pacelt uz Tevi, palīdz mums Tevi slavēt, mīļais Dievs, atbrīvo tās lietas mūsos, varnais Dievs, palīdz mums būt garīgiem cilvēkiem, palīdz, kad eh, tās lietas, kas pasaulē, ko saka, ka tikai skaistie var dziedāt tiem, kam skaists balss, tas nav patiesība pie Tevis, mīļais Dievs. Paldies Tev, varnais kungs, vadu mūsu slavēšanā, Jēzus Kristu vārdā, Āmen. paceļu balsi pateicībā. Es paceļu rokas pateicībā, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. es noliecu galvu pazemībā. Es nokrītu ceļos, nolieku visu tavās rokās, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā brīdī priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārgs, visu, kas man dārgs neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Es paceļu acīs pretī Tev. Es paceļu sirdī Tavā priekšā, dārgais kungs jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dās, visu, kas man dās. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu, jo neviens nemīl tā, kā mīli tu jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Tavā priekšā zemojos es, atdotu dzīvi, atdotu visu, kas man dārs, visu, kas man dārs. Tavā priekšā zemojos es, atdodu dzīvi, atdodu visu, kas man dārs, visu, kas man dārs. neviens nemīl tā, kā mīli tu. Jo neviens nemīl tā, kā mīli tu. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautas. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Jo pilna vārenības viņa žēlastība valda par mums, tā kunga uzticība paliek mūžīgi grūtībās, viņa žēlastība valda pār mums, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Teiciet to kungu, kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Jo pilna varenības viņa žēlastība valda par mums, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Jo pilna varenības viņa žēlastība valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus un pasargās no ļaunā. Tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus un pasargās no ļaunā. Tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus un pasargās no ļaunā. Ticiet tu kungu, slavējiet viņu, Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautās. Paldies, ka mums ir ko slavēt, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi atklājies, Tēvs, mums katru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 ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies Jēzu godināt, kā karogu augsti paceļot, lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies Jēzu godināt, mēs vēlamies, mēs vēlamies, mēs vēlamies Mēs vēlamies Jēzu godināt, mēs vēlamies Jēzu godināt, tā kā roku augsti paceļot, lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies Jēzu godināt, tā kā roku augsti paceļot, lai visi redz patiesību šo ceļu ceļu uz debesīm. Soli pa solim uz priekšu ejam, zemi šo mēs ieņemam. Lūkšanā spēku sev gūstam, cietokšņi visstiprāk ieja brūk un brūk un brūk. Mēs vēlamies Jēzu godināt, tā kā roku augsti paceļot lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesīm. Mēs vēlamies Jēzu godināt, tā kā roku augsti paceļot, lai visi redz patiesību šo ceļu uz debesīm. desgraça tem. uz kokām. Pie krustā šī man brīvība ar asinīm ir nopirktā pie krustā krusta koku dzīvības kokamā. Kad mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokamā. No krusta šī krusta koku dzīvības kokā man, jo mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ak, dārgais krusts, kas atbrīd man dvēselī un mieru dod. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo man dvēselī un mieru dod. Jā, mīlestība šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ja mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Ja mīlestība šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Žēlastībā atpēstīts, asinīs es nomazgāts, pazīstu no nu sāpēs, ka tā ir Tava žēlstība, kungs, ka varam stāvēt šeit, kungs. Un Dievs būt droši, kungs, jo Tu mūs pieņem. Debes tās būt droši, kungs, jo Tu piedod, kungs. Kungs, un mēs arī nesam visu Tavā priekšā, Tēvs. Zino, kungs, ka Tev ir labas domas, Tēvs, uz mums, kungs. Mieru un glābšanas domas, Tēvs, par mums, Tēvs. Kungs. Paldies, ka Tu esi mūsu pirmais atzīmes tēvs un nācis, kungs. Dievs mūsu vidū. Paldies Tev, kungs. Tās mēs lūdzam, lai Tavs vārds ir svētīts tās šeit, mūsu vidū, kungs. Ar visu, kungs, ko mēs darām, tās, kungs, lai Tu esi pagodināts, kungs. Un ne tikai šeit, tās, arī, ka būsim tās pēc tam, pēc dievkalpam, savā ikdienā, kungs. Lūdzam, tās, pagodina savu vārdu, tās, arī caur mums, kungs. Mēs lūdzam, kungs, ka tu nāc, kungs, un dari lietas pēc savu prātāms mūsu vidū, kungs. Mēs zinām, kungs, ka varbūt vēl vairāk tās, ka mēs vēl vairāk varam tev pietuvoties tās, mēs varam tev iepazīt vairāk, kungs. Kungs tās, mēs gaidām uz tev, kungs, jo tu esi lielisks tās, tu esi labs, tu esi vienīgais tās tā vērts, kungs. existe atgādināt jums vienu ļoti spēcīgu rakstuvietu, Jāņa 3.16. Tie, kas nezin no galvas, tad šādi tā skan. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu, dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Paldies Dievam par Jēzu, paldies Dievam par viņu brīnišķīgo plānu. Ja ne tas, tad ej tu sazini, kur mēs katrs būtu. Tā. Un tieši tāpēc eh, pagriežamies uz vienu pusi, uz otru pusi, paspiežam roku un sakam, Dievs tev mīl. Nē, Mārija, roki jāapspiež. Jā, obligāti. Kontakts lai ir. Dievs tev mīl. Gati? Tā, tagad ir eh, brīnišķīgais brīdis, kad eh, bērni dodās uz svētdienas skolu. Un uh, eh, aizlūksim par, par svētdienas skolas vadītāju, par, par bērniem, ja, lai viņiem tur labi iet. Varnais Dievs, paldies Tev par katru vienu bērnu. Dievs Tavā vārdā teica, ka bērni ir svētība, tur teica, ka bērni ir Tava dāvana. Paldies par šiem bērniem, mīļais Dievs. Paldies Tev, Varnais kungs. Brīžiem viņi pārbauda mūsu, bet tas jau arī mums par labu nāk. Varnais Dievs, mēs lūdzam Tavu žēlstību, Tavu palīdzību svētdienas skolas skolotājiem, kas šodien tur būs ar bērniem kopā. Dievs dod viņam mīlestību uz bērniem, svētais gars dod gudrību, kā noturēt viņu uzmanību, varnais Dievs kādus vārdus teikt. Mīļais kungs, mēs lūdzam, ka tur arī izskan, izskan Tavs vārds, kas viņu sirdīs iekrīt un nes augļus, varnais Dievs. Paldies Tev. Paldies par katru bērnu, paldies par katru ģimeni, kurā Tu esi devis dāvanas. Paldies Tev, mīļais Dievs. Kungs svētī to laiku viņiem tur, mums šeit, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Labrīt. Prieks jūs visus redzēt ir tādā kuplā skaitā. Jūs šaubaties, ja? Es nezinu, ko izvēlēties, vai pilspalveikt. Jā, tāpēc jālūs, jālūs par tiem, kas ir augstā amatā, lai tā pilspala pareizi rakstās. <laughs> Jā, debes tēvs, vēlreiz gribam pateikt tev lielu paldies par šo dienu, ko tu esi devis mums. Un ne tikai par šo dienu, bet mēs pateicamies Tev, Tēvs, ka Tu esi izglābis mums. Tu esi devis mums jaunu sirdi un esi devis mums jaunu apziņu. Un paldies Tev, kungs, ka, ka mēs varam arī šajās svētdienās, kungs, nākt, lai, lai pateiktos Tev par visu pagājušo nedēļu, par, par Tavu vadību, Dievs, par Tavu palīdzību. Paldies Tev, kungs, par visu to, ko esam katrs viens personīgi piedzīvojuši Tev šajā laikā. Paldies, ka mēs vienmēr varam nākt pie Tevis Paldies Tev, Jēzus, par to. Paldies Tev par Tavu svēto garu, kungs, kuru Tu esi sūtījis, lai viņš vadītu mūs visā patiesībā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi sūtījis viņu, lai nodrošinātu mūs ar spēku, lai mēs varam uzvarēt to ļaunumu, Dievs. Dievs, lūdzu, ka Tu svētī savu vārdu arī šodien. Dievs, lai Tavs vārds runā uz mūsu sirdīm. Un svētais gars, es Tu, kas to vārdu atklāja, ka Tu lai tā ir tā kā atklāsim no augšienas Dievs, kas nāk un, un runā uz mums un, un nostiprina tās lietas mūsos. Un, lai mēs ar to varam dzīvot, lai, lai tas nav vienkārši eh, labs vārds vai vienalga. Bet Dievs, ka tas būtu vārds, ko mēs paņemtu un praktizētu to savā dzīvē, jo teica, ka sveitīgs ir nevis tas, kas vārdu dzird, bet kas to dzird un dara. Tad, nu, kungs palīdz mums, ka mēs dzir, esam tie, kas dzirdam, un tie, kas arī pēc tam dara. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Ja jums ir bībeles, tad... Uh, uh, uh rakstiet, ar kuru es gribētu šodien sākt, ir, ir Salman pamācībās 18.21. Salamana pamācības 18.21. 18.21. Es gribētu uzdot jautājumu sev un katram vienam, kas šeit jūs esat. Cik daudz no jums jūs gribat, gribat dzīvot uzvarās, ja tā varētu teikt, jā. Cik daudz no jums jūs vēlaties tā dzīvot? Dzīvot uzvarā. Ir kāds, kas šeit grib dzīvot uzvarā? Ir, ja? Visi grib dzīvot uzvarā, ja? Nav nekas trikī man, ja? Man, es neko, ja? Es tiešām nopiet. Ja, um, es arī gribu dzīvot uzvarā. <clears throat> Vai zinu to, kad uh, kad eh, ne visas, eh, ne visas uzvaras eh, ir atkarīgas no kāda cita cilvēku dzīves, ja kas kalpo mums vai, vai tikai no viena paša Dieva, bez, bez cilvēka līdzdalības. Lielā mērā arī mēs esam visā tajā iesaistīti. Ja? Un, <clears throat> un šeit Salmām pamācībās Salamans mums parāda vēl kaut ko ļoti svarīgu, kā mēs varam staigāt uzvarā un <clears throat> vai no nu arī sakāvē. Ja? Un šeit tāda vārda nāve un dzīvības stāv mēls varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Nāve un dzīvības stāv mēls varā. Ja, tad daudz uzvaras nav atkarīgs tikai no kāda cita cilvēka dzīves, ja, kas kalpo mums. Ja. Paldies Dievam ja, par Dievu vīriem, par Dievu sievām, par draugiem, par brāļiem, māsām, ja, kas bieži vien mums palīdz kaut kādās lietās, ja, kad mēs varam arī, kā saka, nu, piedzīvot kādas uzvaras. Un paldies arī Dievam, ja, kas mūs vada, kā rakstīts, ja, uzvaras gājienā. Un <clears throat> Un es ticu, ka daudzas uzvaras mūsu dzīvē ir atkarīgs arī no, no tā, kā mēs runājam un ko mēs runājam. Ja, ja mēs gribam tiešām staigāt tādā uzvaras gājienā, ja mēs gribam piedzīvot daudz svētības savā personīgajā dzīvē, ja mēs gribam redzēt daudz cilvēku sev apkārt laimīgus un iedrošinātus un svētītus un tā tālāk, ja, tad mums nopietni katram vienam ir eh, jāizdomājas par to, kas no manis un no tevis iziet. Ja? Kas no tevis un manis iziet. Ja? Ja? Jo Jēzus teica kādā gadījumā ne tas, kas ieiet apgāna cilvēku, ja, bet tas, kas iziet no tā. Ja, tas apgāna cilvēku. Pirmam kārtām tas apgāna tevi, ja, un otrām kārtām, ja tas ir kaut kas slikts un pretīgs un riebīgs, ja, tas apgāna arī citus cilvēkus. Ja. Un tāpēc šajā ziņā Dievam ir, Dievs ļoti, ļoti skatās uz šo lietu. Ja jūs atcerieties Salmon pamācībās kādā citā vietā, tur ir minētas septiņas lietas, ko Dievs tiešām ienīst, viņam vienkārši riebjās, viņš to nevar izturēt, viņš to necieš. Un, un mēs redzam cauri visai bībelē, ka Dievs nostājās tam ļoti pretīm, un ļoti daudz cilvēku ir pazaudējuši savas dzīvības tikai tāpēc, ka viņi ir nepareiz runājuši savā dzīvē. Viņi ir pazaudējuši savas dzīves ar, savu, ar saviem vārdiem, viņi ir, ir, ir pazudinājuši arī citu cilvēku dzīves. Ja? Tur Bībā ir rakstīts, ka tūkstošiem cilvēku gāja bojā tikai tāpēc, ka, kas izgāja no viņiem, ko viņi runāja. Tāpēc Jēzum ir absolūtā taisnība, ja? ka nevis tas, kas ieiet apgāna, bet tas, kas iziet, tas apgāna ja? cilvēku. Un ja es gribu staigāt tiešām tādā uzvaras gājienā katru dienu, uh, savās attiecībās ar Dievu, savās attiecībās ar sievu, savās attiecībās ar, ar bērniem, ar darba kolēģiem, ja, tāpat arī draudzē. Mums tiešām ir jāizdomājās ja, par to, ko mēs runājam, kā mēs runājam, kāpēc mēs runājam to, ko mēs runājam. Ja. Citiem vārdiem sakot, ja, mums ir jākontrolē, ko mēs runājam. Ja. Krieviem ir tāds teiciens, atvičais svoj bazar. Ja. Tāds slēngs, ja, tie atvičaiši za svī slavā. Nu, <clears throat> ka tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un kādā citā vietā Salman pamācībās 13. nodaļā uh, <clears throat> ir tā Salamans saka, gudrs dēls ļaujas tēva pārmācībām, bet smējais neklausa rāšanai. Mutes pelnītos augļus ik viens labprāt bauda, bet visa nicinātāji un nopelēji domā tikai par noziedzībām kas pievalda un pasarga savu muti, pasargā savu dzīvību. Krievu tulkojumā teikts, viņš pasargā savu dvēseli. Dzīvību, dvēseli, praktiski tas ir viens tas pats, jā. Bet kas neapdomīgi ļauj savai mutei visu vaļu, dabūs bīties. Ja? Es nezinu, kas iziet no jūsu mutēm, ja? bet uh, vai es varu atzīties arī savos grēkos jūsu priekšā. Ja? Es kādreiz, es kādreiz brīnos, kas no manis iziet. Jā. Svētdienās tas neiziet. Es esmu ļoti svēts un pareizs svētdienās. Jā. Bet jūs ziniet, citreiz pa nedēļas vidu, jā. vēl vakar man gadījās jā, ar savu puiku. Es tā sadusmojos. Jā. Un pēc tam es sēdēju gultā, un mēs sēžam ar viņu kopā, pēc tam jau, protams, mēs apņēmāmies, un es prasīju viņam piedošanu, es teicu, no kurienes tas, kāpēc tā vajag? Ar jums tā, protams, nav. Tas jau ar manīm tā. Bet, eh, un es, un esmu sapratis, ka bez Dieva, bez viņa spēka nav iespējams savaldīt savu mēli. Nav iespējams, ja? Nav iespējams, vienkārši nav iespējams. Varbūt jums ir iespējams, bet man nav bijis iespējams. Ja. Un uh, es nezinu, kas no tevis iziet. Uh, Kad Jēzus kalpoja cilvēkiem, no viņa izgāja spēks, no viņa izgāja dzīvība. Vienalga, vai tas bija vārdiem, vai, vai viņš kalpoja, bet tas, kas no viņa gāja ārā. Ja, ja cilvēki teikt šodien tāda laba aura ja, gāja ārā no viņa. Ja. Bet es teiktu savādāk, man, man, man nevienmēr patīk tie visi. Ja. Man labāk patīk tā spēks vai mīlestība, ja kaut kas tāds jo savādāk visādas auras un vēl man uzreiz saistās ar tādām nu, dīvainām, dīvainībām, ja? Bet <clears throat> es vairāk teiktu, nu, viņi izgāja spēks. Atcerieties kādā gadījumā, un no Jēzus izgāja spēks, ja? Kas no mums iziet katru dienu, ja? Un es izskatu, ka mute ir ļoti, uh, ļoti spēcīgs ierocis, ja? Un ja tu gribi staigāt tiešām ikdienas uzvarā, ja tu gribi uzvarēt, tev ir jāiemācās kontrolēt savu mēli. Tev ir jāiemācās runāt, ja? tev ir vienkārši dari, ko darīdams, bet eh, tev ir jākontrolē, ko tu runā. Pretējā gadījumā tas, ko tu sēsi, ja, to tu vēlāk arī pļaus. Un tas attiecās gan uz tavu dzīvi, gan arī uz to cilvēku dzīvēm, uz, kuru, uz kurām tu runā. Piemēram, tu pa sevīm arī vari teikt, Dievam, visu kaut ko esam nejēga, kroplis, es nekam nedaru. Tu zini, tas, ko tu runā, visticamāk, to tu arī varētu arī pļaut. Ja, ja tur Dievs neiejauksies un nebūs žēlīgs, tev, tu arī to pļaus un ar gadiem tu paliksi tiešām nejēga un, un tā tālāk un neveiksminieks nebūs citi vainīgi pie tā, tu būs pats daudz sarunājis, ja? skatīdamies spogulī un vēl, ja? un visādi sevi apsaukādams, vai Dievs tevi apsaukā, parāda man kaut vienu rakstuvietu, kur Dievs tevi apsaukā, vai kur Dievs saka, tu esi nejēg un tā tālāk, ja vien to ar viņu draudzējies. Ja? Kādā vietā uh, Dāvids, ja? viņš tieši otrādāk, man, manuprāt, tas bija 139. psalmā, kur viņš, eh, viņš viņam ir tāda apziņa, ka cik brīnišķīgi Dievs mani ir radījis. Ja. Viņš sevi nekritizēja, ja viņš eh, nerunā tā kā mēs daudz vai es arī kādreiz stāvēju pie spoguļa un visādi tur mēģināju <laughs> sevi tur taisnot un, un tas viss ir ļoti pasaulīgi un, un jo vairāk es par to domāju, jo vairāk es to runāju, jo tiešām tas dibens paliek tāds lielāks, ja. Bet tad, kad es aizmirsu par to, tad arī, <laughs> arī, arī, arī šī aizmugurējā daļa palika pēkšņi normāli. Es domāju, ka viņi vienmēr bija normāli. Ja? Bet uh, ar saviem vārdiem es vienkārši uzpumpēju to visu. Ja? Ja, tāpēc uh, mums vajag kontrolēt. Ja? Un tu pa sejiem arī var teikt, redz kādu es, ja? kāds man deguns. Norau visas tās, uh, kā saka, bildes no sienas un, un esi tu pati. Ja? Nav ko skatīties un salīdzināt. Pareizi, ja? Un, ne, un ļoti, ļoti. Tāpatās mēs varam arī par savu vīru, par savu sievu, nejēgi tur tāds un šitāds, ja? Tu neko neprot, neko nemāki, ja? es, es domāju, ka savā ziņā es arī esmu tāds upurs kaut kādās sfērās, ja, kur mani vecāki, nu arī, protams, nezinot ne jau speciāli, ja, neviens jau speciāli to nedara, neviens jau neaizdomājās tajā brīdī par vārdu spēku, ja kāds spēks vārdiem ir, neviens jau nu, tā nedomā tajā brīdī un nekontrolē. Bet, piemēram, es ļoti daudzreiz savā dzīvē dzirdēju, neaiztiec, nevar, nedrīkst, ja tu pa maz, tu to neizdarīsi, ja, un es vienkārši redzu, man vajadzīgs Dievs, lai to šodien mainītu, jo nu, tas arī man lien ārā. Nelien, neaizties, tu nevarēsi, tu neizdarīsi. Ja? Nu, tagad jau mazāk, bet, bet eh, savā ziņā tie vārti kā lāsts ja, vēlāk nāca manā dzīvē, kad es nevaru un pēc tam man bērni zimst un, un es viņiem to pašu nododu. Ja? Neaizties nevari, tu nedrīkst, ja? tu pa mazu vēl esi. Ja? vai, piemēram, daudz vecāki arī savus bērnus, ja visā tur apsaukā, ja, tur, tad, tad viņi vēlāk dzīvē arī izaug pa zaķīšiem un aizlec no mājām projām un, un, un tā tālāk, ja. Mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs Dievs, lai mēs pareizi runātu, ja. Jo es domāju, ka lielākā daļa, kas mēs šeit sēžam, mēs nekontrolējam patiesībā bieži vien, ko mēs runājam un neapzināmies, kāds spēks ir tam, ko mēs runājam. Un mēs tajā brīdī pat neapzināmies, ja, kad ar saviem vārdiem mēs kaut ko radam, ja ja, kaut ko veidojam tur, ja, nu, teiksim tā, garīgajā pasaulē, ja. Interesanti, kad mēs būsim debesīs, mums vajadzēs atbildēt par katru veltīgu vārdu, ko esam runājuši, tā rakstīts Bībelē ir. Mums vajadzēs atbildēt Dievam par katru veltīgu vārdu, ko esam izrunājuši. Jūs stādāties priekšā vispārībā? Cik daudz veltīgu vārdu, ja? kas iziet no mums, ja? Ja kādā vietā tur atkal iet runa par tukšiem vārdiem, ja? un tā tālāk. Ļoti, ļoti mums jāskatās, ko, ko mēs runājam. Un Bībelē ir viena grāmata, kur izskatās, kas tiek adresēta kristiešiem, kam ir problēma ar runāšanu, problēma ar mēlu, problēma, problēma kā viņa runā un ko viņa runā. Ja? Ašeriet kopā ar manīm Jēkaba vēstuli. Jēkaba vēstuli izskatās, Jēkabs ir pamanījis vienu tādu lietu eh, starp kristiešiem vai kristiešu vidū, ka kristieši ir lieli runātāji bet uh, maz darītāji, ja? runā vairāk nekā dara. Esat pamanījuši tādu lietu, ja? apgalvojumi visādi tur spēcīgi, ja? mi vai jujim, mi vai zmjom, ja? tur Latvija pieder Jēzum, ja? Nu, visi šie te lielie saukļi, ja? Es atceros eh, mani mans eh, mācītājs eh, Džerijs Broderiks un Venesa Broderika Ogrē, viņi, viņi atsaucās Dieva aicinājumam, pirmam kārtām viņi atbrauc uz Latviju, kamēr citi varbūt kaut kur, nu, saka, vai jūjumē tad mir, vai paņemsim šo pasauli, viņi vienkārši atbrauc uz Latviju, atstāja visas ērtības, viss, vis, kas viņiem bija amerikāņiem, ja? viņi atbrauc uz Latviju un sāk savu kalpošanu nekurienē, tur Jelgavs, Jelgavs apkārtnē un un tad vēlāk viņiem pašķīrās ceļš, viņi atbrauca uz ogri kalpot, kāda ģimene no tās draudzes piešķīra viņiem māju, viņi iegaitajā mājā, un tie latvieši bija šokā par, nu, jo priekšstats pa amerikāņiem bija tāds, nu, bet izrādās tie bija savādāk amerikāņi, ja. Viņi bija ļoti vienkārši, vēl vienkāršāk par dažiem labiem latviešiem, un, un, un neatsverams tas garīgais darbs, ko viņi ieguldīja, tie pamati, ko viņi mūsos ielika. Un tad vēlāk Dievs viņus aicināja tālāk, viņi aizbrauca, aizbrauca uz Mozambiku, un tur viņi gāja iekšā galīgi, tur, kur vispār neviens nestaigā, tur, kur pat vēl mīnas ir atstāts, un neviens nezin, kur viņas ir, un tur tāpat cilvēki iet gaisā ik pa brīdim, ja, jo tās mīnas tur pēc kariem vienkārši ir palikušas. Un viņi gāja tādās vietās iekšā dzīvoja uz banāniem, ja, desmitā tiesa tur draudzēs bija banāni un viss, kas tur apkārt aug, ja. Un, uh, Un tad šis cilvēks atdeva savu dzīvi pilnībā Dievam, ja? Viņš veltīja visu savu dzīvi, viņš arī atstāja savu dzīvi tur, viņš palika tur, viņš nomira. Un tas kungs viņu ņēma pie sevis, un tad viņi atgriezās mājās, un viņi atkal joprojām dzird šos saukus baznīcā, mēs iesim, mēs paņemsim. Un tie cilvēki, kas tur gadiem dzied tās dziesmas un runā un saka, nekur arī neaiziet, jā. Tāpēc droši vien Jēkabs eh, ir paldies Dievam, Dievs ir ņēmis to vērā un iekļāvs Bībelē vienu grāmatu ja, par mēli, ja, ja, kā mēs runājam. Un, un to var pamanīt dažās rakstvietās šeit, piemēram, paskatieties Jēkab vēstulē, piemēram, pirmajā nodaļā, 26. pantā, ja kāds šietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, teiksim visu kopā, mēli. Jums patīk tas vārds? mēle. <laughs> ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Iedomājieties, ja? Ja kāds šķiet Dievam kalpojam un tomēr nesavalda savu mēli, Tas maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velti. Nu, jābūt ļoti uzmanīgiem, ja? ko mēs runājam, vai ne? Tad trešajā nodaļā lasam no, no trešā panta. Ja zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdam līdz arī visu viņu augumu. Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vējtā smētā, jo sīka stūre tās vada, kur tiecas vadītājs. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un uguns ir arī mēle – ka netaisnības pasaule mēle ir nolikta starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu augumu un aizdedzina mūža ritumu. Pati būdama elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēku daba. Bet mēli bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Pasakādam šo. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvīgas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dievu līdzības radītus – No tās, pušas, no tās pasas, pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izver no vienas mutes saldu un rūktu, vai mani brāļi vīģis koks var nest eļas koku, koka augļus un vīna koks vīģis, tāpat arī sājuši avots nevar dot saldu ūdeni. Tad vēl ir kāda raksturieta 4, tālāk 4, 1 un 11. No kurienes kari, no kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos. 11. Neaprunājiet brāli cits citu, kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā aprunā likumu un tiesā likumu, bet ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis. Un tad vēl ir netieši, ka var redzēt, kad iet runa par, par to, ko runā vai kas būtu jārunā. Tā kā mēs redzam šeit Jēkaba vēstulē, ka viens no mērķiem, kāpēc Jēkabs raksta šo vēstuli kristiešiem, ir tāpēc, ka viņiem ir problēmas ar mēli. Kā ir ar tevi? <laughs> Jā. Kas no tevis iziet? Jā. Vai tu kontrolē to, ko tu runā? Jā. Kā mēs lasījām pašā sākumā Salmām pamācībās 18.21, nāve un dzīvība stāv mēles varā. Jā. Nāve un dzīvība. Lai Dievs palīdz mums visiem, ka mēs kontrolējam to, ko mēs runājam. Vai ir iespējams pašam sevi kontrolēt, vai mums ir iespējams pašiem nokontrolēt savu mēli? Nav iespējams. Tā vismaz rakstīts ir, varbūt kāds arī var. Bet rakstīts ir, ka cilvēkam nav iespējams. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs savas dzīves pilnībā nododam Dievam. Atcerieties, kas rakstīts Romiešu vēstulē 12.1.2, lai mēs sevi nododam Dievam, kā svēts, tīkams un pilnīgus upurus, ja? lai mēs būtu Dievam patīkami. Ja? Tā skaitā arī savu loceklīti. Ja? Maziņš, bet ļoti, ļoti spēcīgs. Ja? Maziņš, tieviņš, galiņš, bet spēja paveikt ļoti lielas lietas. Ja? Un no, patiesībā no šīs mēles daudz kas ir atkarīgs. Vai tu staigāsi sakāvē, vai tu staigāsi ienaidā ar Dievu, ja? un uzsūksi uz sevīm visus iespējamos lāstus savā dzīvē, vai no nu arī, vai no nu arī tu staigāsi uzvarā un sadraudzībā ar Dievu un uzsūksi savā dzīvē visas iespējamās svētības. Ja? Tas jau ir atkarīgs no tevis un no manis. Un kā mēs runājam un ko mēs runājam, ja? Un šeit mēs varam padomāt par trijām lietām šeit Jākaba vēstulē. Pirmām kārtām, kas kontrolē? Kas kontrolē tavu un manu dzīvi, ja? Kas vada mūsu dzīvi, ja? Ja tas ir Dievs, kas kontrolē, ja tas ir Dievs, kas vada tavu un manu dzīvi. Es ticu, ka šis loceklīts būs pilnīgi pakļauts viņam. Un ko viņš gribēs, to to arī pateiks. Un tas ir tas, ko mēs gribam. Tas ir tas, ko es gribu, kad es lūdzu Dievu un es saku, Dievs, es parasti atsaucos uz kādu salmam pamācībās rakstojiet, kur teikts ir, cilvēks gan apņemās savā sirdī, ko viņš runās, bet beigu beigās tas kungs dod, kas cilvēkam mēlē ir jāpasaka. Es bieži vien stāvu šo rakstvietu, kad es gatavojos dievkalpojumu, un es Dievam saku, es apņemos kaut ko sagatavot, es apņemos tur <clears throat> par to un to dalīties, bet kungs, es piedaru tev, mana mēle piedara tev. Un man bieži vien ir bijis tā, un man ļoti patīk tās reizes, ka tu, <laughs> cirēs, tu runā, un tu runā atklāsmes, kuras tu pēc tam pats brīnies, wow, no kurienes tas, ja? Tik gudri tas viss skan. Bet tas ir Dievs, kas runā. Un tas nav cilvēks, tas ir Dievs, kas ienāk, un viņš, viņš ir tas, kas runā dievkalpojumos. Cik daudz no jums es gribētu, lai Dievs runā uz tevīm un caur tevi? Vai ne? Mēs, es domāju, mēs, <clears throat> ja mēs dzirdam Dievu, <clears throat> mēs saņemam dzīvību no Dieva. Jo viņa vārds ir dzīvība. Ja? Un ja mēs saņemam vārdu no Dieva, ja mēs saņemam dzīvību no viņa, tad ar šo vārdu un ar šo dzīvību mēs varēsim dalīties arī ar saviem tuvākajiem. Piemēram, bērni, kas saņem no Dieva, viņi var dalīties <clears throat> ar saviem vecākiem, eh, vīri ar savām sievām, sievas ar saviem vīriem, tēvi ar mācis ar saviem bērniem, iedrošināt, stiprināt viņus, ja? ar darba kolēģiem, atnākot uz draudzes, stiprināt un iedrošināt kādu, ja mēs draudzējamies ar Dievu. Jo Dieva gars, viņš ir ieinteresēts, viņš grib skubināt, viņš grib iedrošināt, viņš grib to darīt, vai ne? Es gribu, lai Dievs man lieto. Atcerieties kādā citā vietā, Jēzus varbūt bišana citā kontekstā, Viņš saka, tad, kad mūs vedīs tiesas priekšā, lai mēs neuztraucamies par to, ko mums vajadzēs teikt. Tur rakstīs, Dievs nāks mums palīgā, svētais gars dos mums vārdus, ko, ko atbildēt. Ja. Tad, kad pratinās, tad, kad teiks, ja. Jo bieži vien mēs esam situācijās, kad mēs nezinām, ko un kā runāt, bet cik labi ir, kad mēs staigājam ar Dievu. Man ir bijuši daudz tādas situācijas, <clears throat> īpaši es vienu ļoti spilgt atceros, kad Anglijā, kad mēs izgājām ārā uz ielām un mēs bija paņēmis kādus jauniešus no tās draudzes, viņi nesen bija atgriezušies, vēl, vēl nebija pieredze liecināt. Bet es savu, tomēr savā laikā biju draudzes tāds evaņģēlis, ja pa ielām staigāju un tā. Uh, tā kā pieredze bija. Man vienīgi nebija liela pieredze ar valodu, ja. <clears throat> Es atceros, es ar kādiem jauniešiem runāju. Un kaut kādā brīdī viņi man uzdeva kādus jautājumus, es vienkārši nezināju, ko atbildēt. <clears throat> Un es stāvēju pie sevi, un es klausos, un viņi man izsmēja. Visu laiku bija tik forši, un o, visi tur sanāk apkārt, ja? Eh, no kurienes, tur no padomu savienības, wow, ja tur un tā. A te pēkšņi sakāve, ja? mani izsmēja. Un, un es nezināju, ko atbildēt. Un es lūdzu pie sējiem Dievu, un es teicu, Dievs palīdz man, izved no šīs situācijas. Ja. Un tu zini, es līdz šai dienai neats, nesaprotu, kā tas notika, bet Dievs ienāca, un viņš palīdzēja atbildēt. Ja. Un Dievs atbildēja tā, ka tie jaunieši tur bija pilnīgā šokā, un viens pateica tā, bēgam no šejienes, jo šeit kaut kas nav kārtībā. A, tas viens gribēja palikt un klausīties, ja? Tas tā interesanti, ja? Es gan neteicu, ka apustulis Pāvils kādā gadījumā, ja, kad kāds tur gribēja nākt pie tā kunga un tur viens viņam traucēja, viņš teica, ak, tu sātana bērns, ja, paliec aklas. Nu tā es nedarīju, ja. es tajā brīdī nesapratu, vai man tas tā ir jādara, ja, bet, nu, bet rakstos tur tā ir, atcerieties, ja, apustulis darbos. Ļoti tā. Pāvils, ka pateica, lai tu esi aklas, viņš arī palika aklas, ja. Bet, kad tu staigā Dievu un Dievs kontrolē tavu dzīvi, tev būs ko runāt un būs ko teikt. Vai ne? Pareizi. Otra lieta, ko mēs varam šeit uh, ieraudzīt šeit Jākaba veselē, īpaši trešajā nodaļā, ir, vai mēs domājam par sakām, kāds būs tam, ko mēs runājam. Nevienmēr, vai ne? Nu, ja mēs tā godīgi, ja, godīgi, tad mēs bieži vien neaizdomājamies par to, kādas būs sakas tam, kā mēs runājam šajā brīdī. Kaut kāds viens nepareizs vārds, tu nevari viņu atgriezt vairāk atpakaļ. Un tu esi pārsteidzies, ja? Un tu vari sabojāt savas attiecības ar cilvēkiem ļoti ātri. Kāds kaut kur kaut ko teica, tu to paņēmi, tu gāji un cirti. Un viss izjūk, ja? Būtu labi, ja mēs tā aizdomātos ja, par to, kādas sekas ir tam. Ir arī labas sekas, ja mēs labas lietas, bet, bet ja tās nav labas lietas, ja, tad sekas var būt nevisai labas. Un trešā lieta, ko mēs varam šeit padomāt, ir par to, kādi ir motīvi apakšā tam, ko mēs runājam un kā mēs runājam. Atcerieties, tur viņš pieminēja 4. 4. nodaļā uh, no 11. neaprunājiet brāli cits citu, kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, ja? Un arī trešajā nodaļā 14. <clears throat> pantā, bet ja jums sirdī ir rūkta skaudība un ķilda, tad nelielieties un nemalojiet pret patiesību. <clears throat> mēs kādreiz varam darīt, darīt tā, ka mēs runājam pareizas lietas, ja? pareizus teikumus, rakstvietas, bet tur apakšā ir inde, ja? Tur apakšā ir nepareiza motivācija, kāpēc mēs vispār to runājam. Ja mums kaut kas sāp, mums ir vai, nu, es nezinu, rūgtums vienalga, kaut kas, ja, vai greisirdība vienalga, ja. Un mēs kaut kādus citātus sākam citēt, vēl kaut ko apakšā, pavisam cita motivācija ir, ja. Ir jums kādreiz tā bijis, jūs runājat pareizas lietas, bet tu saproti, ka tā motivācija, kas tev ir apakšā, viņa nav veselīga, ja. Viņa nav laba ja kaut ko, ir sevišķi vīru un sievas attiecībām, man liekas, īpaši mums pāriem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums, mēs zinām tās vājās un stiprās puses, ja. Un es zinu, ka ir daudz pāri, kuri ir, sevi, ir vīri un sievas, kam ir ļoti asa mēle, ja. Ļoti asa, ja. Un tie visi teikumi un izteicieni, pat cilvēku klātbūtnē pazemojoši, un tādi, viņi nav veselīgi, viņi nav labi. Ja. No tā viss ir jātiek vaļā, Dievs vienkārši <clears throat> glāb mani no tā, ka es cilvēku priekšā pēkšņi savu sievu vai savu vīru nepazemoju vai savus bērns tur nesāku vai, ja, un ar smaidu uz lūpām, ja. Dievam tas nepatīk. Un sakas patiesībā tam var būt ļoti traģiskas, ja. <clears throat> Kā tādu piemēru mēs varam apskatīties uh, uh, 4. mūzes grāmata 13. nodaļa. 4. mūzes. Trīspadsmitā nodaļa. Un te ir uh, stāsts par, uh, par to, ka Dievs veda Izraēla tautu uz apsolīto zemi. Un uh, Un tur rakstīts, un tas kungs runāja ar mūzes teikdams, izsūti vīrus, kas lai izlūko Kanāna zemi, ko es Izrēla bērniem dodu pa vienam vīram no viņu ciltstāvu ģimenēm. Un izsūti tos, bet viņiem visiem ir jābūt virsaišiem. Tad mūzes tos izsūtīja pēc tā kunga pavēles no pārānas tūkstneša. Visi šie vīri bija Izrēla bērna vadītāji. Tātad viņi bija visi virsaiši, un visi bija vadītāji. Un visi bija tur 12, ja? No katras cilts, ja? Pa vienam. 12 tiek izsūtīti uz apsolīto zemi. 16. Šie ir tie to vīru vārdi, ko Mūzes izsūtīja izlūkot zemi, un Mūzes nosauca Hozeja Nūna dēlu vārdā Jozo, Un Mozo tos izsūtīja izlūkot Kanānas zemi, un viņš tiem sacīja, ejiet no šeienas uz Negebu dienvedu apgabalu un tad virzieties augšu pus kalniem. Un tad apskatiet, kāda tā zeme un kādi tās iedzīvotāji, vai tā tauta ir stipra vai vāja, vai to ir maz, vai to ir daudz, un kāda ir pati tā zeme, kurā tie dzīvo, vai tā ir laba, vai tā ir nederīga, un kādas tur ir pilsētas, kurās tie dzīvo, vai tie dzīvo atklātās nometnēs, vai mūriem nocietinātās stiprās pilīs, un kāda zemes augsne vai traktna vai liesa, vai tur ir atrodami koki vai nē, esiet droši un paņemiet sev līdzi arī ko no zemes augļiem. Bija pirmo vīnogu laiks, un tie aizgāja, un izlūkodami klīda no Cienas tūkstneša līdz Rehobai ceļā uz Hamatu. Un tie iegāja Negebā un devās no turienes uz Hebronu, un tur mita Ahin, Ahimans, Sešīs un Talmais un tā tālāk, ja? Un tad viņi tur nonāk. Un 25. Un tie griezās atpakaļ no zemes izlūkošanas pēc 40 dienām. Un tie nāca un gāja pie Mūzes un pie Arona un pie visas Izraela bērnu draudzes pārānas tūkstnesī Kadešā. Un tie atnesa viņam un visai draudzei vēstījumu un rādīja arī viņiem visas tās zemes augļus. Un viņi tam izstāstīja un sacīja, tiešām mēs nogājām tajā zemē, kur tu mūs sūtīji, un patiesi tur tek piens un medas, un šie ir tās zemes augļi. Šeit vajadzētu viņiem teikt āmen. Šeit viņiem vajadzēja teikt āmen, šeit viņiem vajadzēja apstāties. Mēs lasam tālāk, viņi neapstājās. Tikai stipra gan ir tā tauta, tas tas mūsu bet, ja? Jums ir kādreiz tā bijis, ja? jūs noslavējat Dievu un pēc tam jūs sakat, bet būs grūti. Nu, nebūs viegli, ja. Tā ir, bet vai kaut kāda gudrība tā runāt. Tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo un pilsēta stipri nocietināts un ļoti lielas, un mēs arī tur redzējām Anaka bērnus. Un Negibā dzīvo amelekieši, bet kalnos dzīvo hetieši, jebusieši un amorieši, bet kanānieši dzīvo pie jūras un Jardānas krastos. Tad Kalebs apklusināja tautu Mūzes priekšā un sacīja, mēs iedami iesim uz turieni un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja, mēs nespēsim tur nokļūt cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Un tie izlaida, ieklausieties uzmanīgi tagad, ja? Un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuri tie bija izlūkojuši starp Izraela bērniem, tā sacīdami, tā zeme, ko mēs kā izlūk esam pārstaigājuši, ir zeme, kas aprīs savus iedzīvotājus, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir vīri milzīgā augumā. Un tur mēs arī esam redzējuši milžas Anaka dēlus, no milža cilts mēs bijām savā acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs un žepsajā nodaļā. Un visa draudze pacēla savu balsi un deva tai vaļu, un tauta raudāja to nakti. Kas pa, kas pa dievkalpojumu, ko? Un visi Izraela bērni kurnēja, tas gan bija dievkalpojums, pret Mūzu un pret Āronu, un visa draudze viņiem pārmeta, kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši, jeb kaut labāk nomirstam te šenī tuksnesī – Tātad pēc šīs runas, ja viņi sāk kurnēt, tas veicināja viņos vēlēšanos vispārbā nomirt. Un kāpēc tas kungs mūs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zoben? Dieva arī sāk viņu redzēt nevisai labās krāsās, ja? ko tad Dievs grib mūs iznīcināt. Ja? Un tie runāja cits uz citu. Un tā visa aizgāja tālāk. Ja? Vēl cits uz citu. Ja? Turpināja runāt celsim sev vadītājs un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Tad Mūzes un Arons nokrita uz savu vaigu pie zemes visas saicinātās Izraela bērnu draudzes priekšā. Tas bija laiks, kad viņi vienkārši apstājās, jeb, jeb teiksim, iestājās tāda paralīze, ja? Un šī iemesla dēļ, ja, viņi 40 gadus, viņi, viņi klejo pa tūkstnes, un neviens no viņiem tā arī neaiziet līdz galam. Tikai, tikai tāpēc, kad kāds kaut ko teica, izlaida, kā mēs šeit rakstījām, izlaida nelabu slavu ja, par šo apsolīto zemi. Ja. Un tad viņi vēl savā starpā turpinēja izlaiž šo nelabo slavu un savā starpā viņi vēl turpināja kurnēt. Un šī iemesla dēļ viņi visi gāja bojā tuksnesī. Neviens no viņiem nesasniedza apsolīto zemi izņemot divus, Jozo <clears throat> un Kalebu. Un Kalebs bija cilvēks, kas draudzējās ar Dievu, un savos 80 gados, kad viņi pārgāja, atcerieties savos 80 gados, viņš teica, dod man to kalnu, es iešu un es viņu paņemšu. Man ir vēl joprojām tāds pats spēks, kā bija 40 gados. Es iešu un paņemšu. Brāļi māsas, lai Dievs dod mums tādu draudzību ar Dievu, ja? tādu garu, ka mēs nekad nepanīkstam, ka mēs nekad situācijās nesākam pēkšņi kaut ko izlaist no sevis indīgu tādu. Es nezinu, kā tas ar jums, bet nu, <laughs> ir bijis visādi. Es atceros vienu tādu spilgtu gadījumu arī savā dzīvē, kaut kas arī tur bija grūti. Un, uh, un mums bija palikusi kaut kā tur naudiņa, es neatceros cik. Uh, jau kaut kādu bērniņu mums bija. Gudrāk jau būtu aiziet it kā uz veikalu kaut ko nopirkt un tā vismaz vēl vienai dienai būs kaut kas vai divām vai trijām. Bet mēs aizgājām uz veikalu, mēs sapirkāmies balonus, ja. To var izdarīt tikai, nu, <clears throat> tev ir jābūt kaut kādai atklāsmei par Dievu, ja, <laughs> lai to darītu. Mēs aizgājām, sapirkām balonus un uh, <laughs> izkarinājām visā mājā balonus. Tā izklausās interesanti, ne? Liekas, ka bērniem būs baigais pasākums. Bet patiesībā mēs to darījām, lai visu to kurnēšanu, visu to nu, tādu, ai, nav labi, grūti, un kā mēs dzīvosim, kā būs. Un vienkārši mēs izvēlējāmies tā vietā, lai kurnētu, tā vietā, lai izlaistu, ja? tā vietā, lai dotu vaļu mutē, tur sāk kaut ko vāvaļot un vēl runāt nāvis vārdus. Ja? Mēs izvēlējāmies sakārt balansu un sākt slavēt un pateikties Dievam. Ja? Un paldies Dievam, Dievs atnāca un Dievs sveitīja un, un viss bija kārtībā, bet bieži vien tās ir, tās ir izvēles un es gribētu iedrošināt katru vienu spiedieties pie Dievu klāt, draudzējieties ar Dievu no visu savu sirds, ja? lai Dievs varētu pārvaldīt, lai Dievs varētu palīdzēt pārvaldīt šo mazo loceklīti, kas ir jūsu mutēs, kas spēj veikt lielas lietas. Ja? Ļoti lielas lietas var veikt ar mēli. Ļoti lielas lietas. Ja? Ar šo mēli jūs varat slavēt to kungu, ja? Ar šo mēli jūs varat uh, iedrošināt un stiprināt savu sievu vai savu vīru, katru dienu pasakot kaut ko labu, kaut ko skaistu, kaut ko brīnišķīgu. Tādā veidā ceļot ja, šo cilvēku, iedrošināt, stiprināt viņu. Ja? Tādā veidā jūs varat palīdzēt arī bērniem pieaugt ja, tā kunga bībā un tā tālāk. Ja? Paprasīt piedošana, izrunāties. Ja? Ar šo mēles locekļi mēs spējam tik daudz lietas paveikt. Ja? Bet tajā pašā laikā ar šo mēles locekli mēs varam arī daudz, kā saka, aizdedzināt mūža ritumu, ja nevajadzīgi. Ja. Un es ticu, ka Dievs mūs ir aicinājis, mūs kā ticīgos un arī kā draudzes, ka mēs esam tie, kas runā dzīvību. Amen. Ka mēs esam tie, kas runā dzīvību ka mēs runājam par Dievu, ka mēs runājam par Jēzu, ka tas Dieva vārds ir mūsu mutējā, ka mēs nepa, nepametam šo bauslības grāmatu, ka mēs nepa, nepametam Dievu vārdu no savām lūpām, ja? ka mēs lasam to, ka mēs pārdomājam, ka mēs pildam sevi, ja? ka mēs ļaujam Dievam kontrolēt un pārvaldīt mūsu dzīvi, lai tas mazais loceklis pieder viņam, lai viņš var spēt lielas lietas darīt. Ja? Dievs ir labs Dievs, ja? Amen. Kas no tevis iziet? Jā. Kas no tevis iziet? Salts ūdens vai rūkts ūdens? Ja gadījumā no tevis iziet rūkts ūdens, to vajag mainīt. Jā. Un Dievs spēja mainīt šos rūktos ūdeņus. Jā. Jā. Gribētu to sev teikt, esi pozitīvs, runā pozitīvi, bet, kā es jau teicu, tas nav iespējams cilvēkam. Jā. Te neiet runa tikai par pozitīvu runāšanu, te iet runa par draudzēšanos ar Dievu. Jā, staigā ar Dievu. Ļauj, lai Dievs pārvalda tavu dzīvi. Un tad būs tā, kā rakstīts ir, kad jūs sanākat kopā, tad runājat viens uz otru kādā veidā ar rakstiem. Iedomājieties. Ja, ar rakstiem. Ja, dziediet psalmus un himnas un, un slavas dziesmas tam kungam. Un kad mēs sargājam savu sirdi un pildam sevi ar Dievu vārdu, tad eh, tas būs tik dabīgi. Ja? Kā tu satiksi kādu, ja, tā uzreiz, lai tas kungs tev svētī, lai tas kungs tev stiprina, ir rakstīts tas un tas, un tie vārdi būs ļoti pravietiski un ļoti spēcīgi. Ja? Tāpēc, ka tu esi pilns ar Dievu un tavu mute runā vienīgi un tikai Dieva lietas. Ja? Bet tā ir dzīvība. Amen. Tāpēc vienkārši aicinu vēl pēdējo rakstieti izlasīšu Efeziešu vēstulē. Pretējs visai kurnēšanai, visām indēm, ko mēs varam visi darīt, ir, kā apsuls Pāvils saka Efeziešiem – no 18. panta. Un neapriebinieties ar vīnu, no kācēs izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Pasaki kādam, topi gara pilns. Ja? Topiet gara pilni. Komats, ja? Komats tur ir, ja? R Efeziešiem 5. nodaļa, no 18. panta. Topiet gara pilni. Lūk, ir atslēga ir. Topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un gara iedvesmotās dziesmās dziedādami un koklēdami tam kungam savā sirdīs. Ja. Cits uz citu. Psalmi, himnas un mēs to daram? Kā ir? vai ne? Bet tā ir. Ja mēs sev pildam ar Dievu vārdu, tur nāks ārā. No mums nāk ārā tas, ar ko mēs sev esam piepildījuši. Jūs piekrītiet tam? No mums nāk ārā viss tas, ar ko mēs sevi piepildām. Ja, ja tu sevi ar mēsliem piepildi, tad kas nāk ārā? Mēsli. Ja, ja tu sevi piepildi ar dzīvību, tad no tevis nāk ārā kas? Dzīvība. Ja? Tātad runādami cits uz citu psalmos un himnās un gara iedvesmotās dziesmās. 20. Pateicieties, un tagad ievērojiet. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Pateicieties vienmēr un par visu. Tā vietā, lai kurnētu, tā vietā, lai izlaistu šo te slavu, vienalga par ko. Man personīgi ļoti, man liekas, ka tas nav veselīgi, ja mēs izlaižam nelabu slavu par Dievu, ja mēs izlaižam nelabu slavu par savu brāli vai savu māsu, vai izlaižam nelabu slavu par savu valdību vai savu priekšnieku, kaut kur ejam un stāstam, redz, kāds viņš slikts ir. Nav labi arī saviem vīriem un sievām izlaist nelabos slavu, ja citiem par savu vīru vai savu sievu. Es bieži vien esmu dzirdējis arī draudzēs, ja? kad iznāk, piemēram, it kā liecināt, it kā kaut ko stāstīt, bet tad tur arī tiek pieminēts vīrs, kurš ir ļauns un kurš slikts ir un, un dzer un, un tā un šitā. Man liekas, ka tam vīram būs ļoti grūti tā draudz atnākt. Jo visiem jau būs priekšstats par to, ka viņš ir ļauns un slikts un dzērājs un – tāds un tāds. Ja. Bet, manuprāt, mēs varam darīt savādāk. Ja. Lūksim Dievu, ja. jo viņam ir vajadzīga palīdzība šobrīd. Ja. Viņš vienkārši netiek ar saviem galā. Ja. Un tai vietā, lai izlaistu visu to, ja, pateiksimies Dievam vienmēr un par visu. Ja. Amen. Es nesaku, ka tas ir viegli. Ja. Es atceros kādā gadījumā, kad, kad Es staigāju pa māju un bubināju un pukstēju un vēl visādi man tur. Nesaku, ar jums tā nav, bet ar jūsu mācītāju tā ir. Redzēt, kāds viņš ļoti nepilnīgs ir. Un, eh, bet paldies Dievam par sievām. Jā. Viņa teica, sāc slavēt. Jūs ziniet, tad, kad vīrietis staigā neapmierinās, un viņam sievietes saka, sāc slavēt. Tas nav viegli izdarāms. Ieslēdzās spīte pirmajā fāzē. Ja? Pēc tam sieva saka, slavē, pārslēdzās uz otro spīte. Ja? Ko tu man māci? Ja? Kā man vajag? Ja? Slavē pati. Ja? Gan jau es arī paslavēšu. Ja? Un tad viņam vēl un trešā fāze ieslēdzās līdz, neatceros, līdz kurai. Vairāk negāja. Ja? Un viņi tiešām uzbāzīgi un teica slavē un pateicies Dievam beidz kurnēt un pukstēt. Un... Jo tas neatnes dzīvību ne man, ne sievai, ne, be, nevienam namā. Tas atnes tādu atmosfēru kauj nost, ja? Kā mēs tikko izlasījām, viņi izlaida nelabu slavu, un kas notika pēc tā dievkalpojuma? Visi raudāja, pēkšņi dievs slikts, pēkšņi domas par atgriešanos apakai pasaulē tas ir dievkalpojums, ja. Un, eh, bet paldies Dievam, ja. Es toreiz, man Dievs laikam palīdzēja, ka es tomēr piekritu sievai, labāk laikam ir slavēt, un es sāku vienkārši slavēt. Es jums uh, droši var teikt, pirmās 5, 10, varbūt 15 minūtes jums liksies, ka jūs tēlojat, jūs liekuļojat, bet tā nav patiesība. Ja jūs, ja jūs tajā brīdī tomēr piekrītiet, ka nē, vajag slavēt. Vienkārši pretestība liela no miesas puses, ja? bet tu turpini to, turpini un turpini, un tad Dievs nāk palīgā. Un es atceros, es tā aizrāvos, ka pēc tam visa tā kurnēšana pārvērtās dejošanā, ja? un es sāku dejot un pateikties Dievam. Ja? Es varēju pēc tam tikai nobučot savu sievu un pateikt, paldies, ka tu izglāb mani. Mums vajag tā darīt ar visiem. Mums vajag tā darīt ģimenēs, ja, ja kāds no taviem vīrs vai sievas sāk pukstēt, nepiekrīt, apstādē, neļauj tam kurnēšanas garam, tam tai indei ieplūst tavā namā, kaut ko dari, nestāv, neklausies, ja? tu noģības, ja? kopā ar to pārējie, būs tā kā ar to policistu, atcerieties, ja? ka tur visi sastājās pie kāda liela tilta, kur viens ir uzstā, uzkāpis un, uh, un sūdzās pa dzīvi un taisās lekt, un visi tur stājās nos ar mašīnām un mēģina atrunāt, viņi nelec nost, un policija tiek izsaut, un daudz cilvēki jau ir sapulcējušies, un atbrauc policists, kas šeit notiek, un tā palaižiet, ja? nu, viņš ir policists, viņam ir vara un autoritāte, viņš tiek pie tā cilvēka. Un tas cilvēks viņam sāk stāstīt, ja? kāpēc viņš grib to pašnāvību taisīt, un tas policists viņam saka, klausies, tu domā, ka tu esi vienīgais, kam viņš šeit grūtie. Ja? man arī grūti. Un viņš arī pastāstīja, viņš teica, nu ko, lecam abi divi, un abi divi ielec, jā. jā. Policijas kopā ar to. Jo nevienam jau patiesībā nav viegli. Un ja tu <clears throat> dosi vaļu, ja, tad tas atraisīs arī otram. Tur rakstīts ir, viņi viens ar otru sāka jau. Nu, un man liekas, ka tā ir traģēdija, ja mēs to neapstādinām, ja, ja mēs nenomanam. Ja. Tāpēc mums ir jāatcerās, ka šim loceklim ir ļoti liels spēks un ietekmē. Un ja tu pamani, ka tavā namā, ja kāds sāk kurnēt, vienalga par ko, par Dievu, par apstākļiem, par cilvēkiem, par draudzi, par, par darba devēju, par naudu, apstādini. Saki, apstājies te pat un tagad. Lūdzam kopā Dievu. Sākam slavēt, ja? Ja kaut kas tāds draudzes dzīvē notiek, ja kāds kaut kur, ja jūs pamanat, izdzirdat, ka kaut kur draudzē kāds sāk kurnēt, apstādini – nestāv un neklausies, tu esi tāds pats līdz, kā tur bija, līdzinātājs, ja? vai līdz, tiesā tevi sauktu pie atbildības, kā tu biji tur, ja? Jā, tu biji tur, tev bija viss iespējas pateikt nē, tu kaut ko darīji, neko nedarīji, abi divēja cietumā, ja? ja? Un ja mēs tur esam un varam apstādināt un nedaram to, mēs esam līdzvaininieki ja, visam tam notiekošam. Ja. Tāpēc sargāsim sevi, sargāsim savus ģimenes, sargāsim savus darbvietas un, un, un tā tālāk. Ja. Vienkārši ar to, ka zinām, kāds ir, kāds spēks ir šeit. Ja. Ar šo mēles gautu var nokaut savu sievu, savu vīru, savus bērnus, darba kolēģis, ja? tu vari pazaudēt darbu un tā tālāk un tā tālāk un var būt, palikt beig, beigās nabaks, ja? tikai tāpēc, ko tu runā. Vai nu arī tu vari iedrošināt savu vīru un savu sievu, pateikt kaut ko labu saviem bērniem. Tas kaut ko paprasīs, bet Dievs palīdzēs. Amen. Vai Dievs nav labs ko? Lūksim Dievu kopā. Halleluja. prātā viens tāds stāsts, es viņu neatcerēšos tur detaļās, viņš tāds ļoti spēcīgs ir, bet nu, tā doma tur bija tāda, ka kāds kādam kaut ko labu pateica, un tas, kas pateica to labo, nosacījums bija tāds, pastāst arī to citam, ja, un pasaki, lai tas cits arī pastāsta es neatceros, kas tur bija tas sakāmais viss, ja, bet man liekas, ka tur bija doma par to, kad pateikt par to cilvēku to labo. Un vienam sakot, tā tur gāja, tā visa informācija tik tālu, ka tas aizgāja līdz vienai firmai, un, un tas līdz vienam menedžeram – un savukārt menedžers aizgāja līdz priekšniekam. Un šis menedžers pastāstīja viņam kādas labas lietas par, par savu priekšnieku un tā. Un tas ļoti uzrunāja šo priekšnieku. Viņš aizgāja mājās, viņš pasauca savu dēlu, un viņš beidzot pastāstīja savam dēlam, cik viņš dārgs viņam ir un palūdz piedošanu viņam. Un izrādījās, izrādījās, ka tajā pašā dienā, praktiski tajā pašā laikā, dēls jau bija paņēmis, viņam rokā bija ap 30 tabletēm, ja, lai darītu savu galu par to, ka viņam nav attiecības ar tēvu, ja, ka viņš neredz jēgu tālāk savai dzīvei, un tikai tāpēc, ka kāds pateica, kaut ko labu. Iedrošināja un stiprināja. Tas beig beigās aizgāja tik tālu, ka tas izglāba šī jaunā cilvēka dzīvība. Es domāju, brāļi māsu, mēs nekad, nekad nezinām, kā tas spēs ietekmēt. Ja? Bet vienu gan mēs varam, par ko mēs varam būt droši, jebkura slikta runa, viņa ietekmē negatīvi. Un jebkura laba runa, viņa ceļ jebkura indīga runa, bet ar skaistiem pareiziem vārdiem tāpat ievaino. Tas ir kā īlēns maisā. Tāpēc, lai Dievs mums palīdz, ka mēs ņemtu vērā šo Salamana vārdus, nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savus mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev, Dievs, ka Tava griba ir, lai mēs katru dienu dzīvojam uzvarā, lai mēs dzīvojam uzvaras gājienā. Un paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs māci dzīvot un staigāt uzvarā un nevis sakāvēs. Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu parādi mums jau savu vārdu, kādā veidā mēs varam staigāt katru dienu uzvarā, kungs. Paldies Tev, Dievs, ka Tavs vārds māca un rāda mums, ka, ka nāve un dzīvība stāv mēls varā. Kungs, es lūdzu, palīdz mums, palīdz mums apzināties, Dievs, kāds spēks ir mēles galā. Kungs, es lūdzu, palīdz man un mums visiem šodien nodot savu dzīves pilnībā Tev. Palīdz mums sevi pilnībā nodot, ieskaitot arī šo mazo locekli. Palīdz mums pilnībā sevi nodot Dievs, un es lūdzu, ka Tu mūs piepildi ar svētā gara spēku, Dievs, ka ne mēs paši savā spēkā kontrolējam Dievu šo mēli, bet Dievs, ka Tu kontrolē, ka Tu vadi mūsu dzīves, Dievs, un ka mēs savās dzīvēs runājam to, ko Tu gribi, lai mēs runājam, ka mēs eh, runājam šos dzīvības vārdus, gan lūkšanās, Dievs, Dievs, gan slavēšanas laikā, kad sanākam kopā, Dievs, ka mēs tiešām slavētu Tevi no sirds dziļumiem, Dievs. Kungs, kad mēs sanākam kopā, Dievs, ka mums tiešām būtu šie psalmi un himnas un garīgas dziesmas, lai viens otru celtu ticībā, Dievs. Es Tev lūdzu palīdz vīriem novērtēt savus sievas un labas lietas teikt un iedrošināt un stiprināt Dievs. Tāpat es lūdzu palīdz arī sievām atzīt savus vīrus, cienīt, respektēt, izteikt atzinību Dievs, tu zini, kas mums ir vajadzīgs katram vienam, un es lūdzu, palīdz mums to apzināties, Dievs. Jēzus vārdā es lūdzu, lai katru dienu no mūsu mūtas, Dievs, iziet dzīvības vārdi, kungs ka mēs ceļam viens otru, ka mēs ceļam savas ģimenes, Dievs, ka mēs neļaujam šim postītājam, ka mēs neļaujam šai indai ieplūst mūsu namos, Dievs ka mēs neļaujam šai kurnēšanai izpostīt mūsu dzīves, ka tas neļauj izpostīt mūsu ģimenes un attiecības Dievs, Jēzus vārdā, kungs. Mēs gribam staigāt uzvarā Dievs katru dienu, un mēs gribam runāt Dievs tās lietas, kuras Tu gribi, lai mēs runājam, ka mēs runātu patiesību viens par otru, kungs. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, Jēzus vārdā, kungs, Tavs vārds rāda un brīdina, Dievs, kas notika ar Izraela tavu tuksnesī, kad viņi kurnēja. Dievs, Tu to raksti jaunajā derībā, lai mēs ņemam to kā brīdinājumu zīmi, Dievs, jo arī mēs esam saņēmuši to pašu garu, arī mēs esam kristīti, Dievs, arī mēs esam piedzīvojuši, Dievs. Tad, nu, kungs, palīdz mums ņemt to nopietni vērā, Dievs, un palīdz mums, Dievs, tiešām runāt dzīvības vārdus, Dievs, savās dzīvēs par sevi, par vīriem, par sievām, par saviem bērniem, par darba devējiem un kolēģiem, Dievs, par cilvēkiem mums apkārt, Dievs, kā Tavs vārds saka, lai neviena nekrietnas runas neiziet no mūsu mutes, no mūsu lūpām Jēzus vārdā. Kungs, es lūdzu, ka Tu piedod, Dievs, visus tukšos vārdus. Dievs, lūdzu, piedod visus asilos, dzēlīgos vārdus, pretīgos vārdus, ko esam runājuši vai raidījuši uz debesīm, vai esam raidījuši vienas uz otru vai esam raidījuši Dievs uz sievām vai vīriem, uz bērniem, Dievs, es Tev lūdzu, kungs, piedod Jēzus vārdā, šķīstī savās dārgajās asinīs, Dievs. Kungs, mums cilvēkiem nav iespējams izlieto ūdeni atkal savāk, Dievs, nav iespējams kaut ko mainīt, ko esam izteikuši, bet Dievs, es lūdzu, ka Tu vērs par labu, Dievs ko esam izteikuši, Dievs, ka Tu tur ienāc un palīdz, Dievs, atrisināt, Dievs, šīs situācijas, Dievs. Jēzus vārdā, kungs. Es lūdzu, lai tava draudz, kungs, šajā pilsētā ir, ir, ir tava balss, tava balss, tava mute, Dievs, kas runā tavus vārdus, dzīvības vārdus, Dievs, kas ceļ, kas iedrošina un stiprina. Kungs, lai tālu projām Dievs ir no, no mums ticīgiem un no draudzēm. Dievs, jeb kāda veida kurnēšana vai neslaus celšana, kā to pasaulē dara. Jēzus vārdā, lai tas viss ir tālu projām lai šie aprunātāji gari, visi šie nešķīstie gari, visi šie indas, viss, lai tas ir tālu projām, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, es lūdzu, lai mūsu lupas, Dievs, runā dzīvības vārds, lai kuldīgs draudz, Dievs, ir tava mute un tava balss, kas runā dzīvības vārdu, kungs, jebkādā situācijā, jebkādos apstākļos, un palīdz pastāvēt jebkādos kārdinājumos, Dievs, kad gribās kaut ko pateikt, Dievs, cilvēcīgi, miesīgi, bet Dievs palīdz pāraudzīt miesu, palīdz pāraudzīt visu augumu, Dievs, lai kungs mūsu mutē nespēju, nevaru pateikt šos pretīgos neticības vārdus, Dievs, Jēzus vārdā. Kungs, svētī katru vienu, kas šodien bija, Svētī tos, kas internetā klausās Dievs. Svētī, kungs, tos, kas nebija šodien kopā ar mums, lai Tev žēlstība ar viņiem, lai Tev klātbūtni ir ar viņiem, tur, kur viņi ir šobrīd, Dievs. Mēs Tev mīlam, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu mūs māci staigāt uzvaras gājienā katru dienu, Dievs. Mēs gribam mācīties no Tevis. Mēs gribam staigāt uzvarā katru dienu, Dievs, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, māc, lai Tev vienam ir visa slāva gods un pateicība. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Dziedāsim viņam, pateiksimies viņam vēl. Paldies viņam, Jēzu. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs. Viņš ir cienīgs pieņemt visu slavu godu. Ja tu esi šeit un ja tu vēl nepazīsti Jēzus Kristu kā savu glābēju un pestītāju, ja tu nekad vēl neesi savu dzīvi uzticējis viņam šodien, tev iespēja to izdarīt. Ja Dievs runā šodien uz tavu sirdi, tad tas ir tāpēc, ka Dievs mīl tevi, tāpēc, ka Dievs, tu Dievam ļoti rūp, viņš ir tavs radītājs, viņš mācas miesās tevi ir izveidojis, un tā nav nejaušība, ka tu esi šeit, Dievs mīl tevi, viņš grib glābt tevi, viņš grib glābt tavu dvēseli no ēles un pazušanas, un ne tikai tavu dvēseli glābt no ēles, viņš vēlās glābt arī tavu dzīvi, tavu likteni, lai tu turpinātu dzīvot ar viņu kopā, lai draudzētos ar viņu, lai tev būtu labi, lai tev veiktos. Halleluja, halleluja. Bībelē teica, šis ir labvēlīgais laiks. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Šodien tu vari izdarīt savu izvēli. Tev nav jāatliek uz rītdienu. Ja tas kungs runā uz tevīm šodien, uztic savu dzīvi viņam. Un Dievs palīdzēs tev, viņš izglābs, viņš mainīs, un viņš dos tev jaunu sirdi, un un spēja kontrolēt arī savu mēlu un staigāt uzvaras gājienā katru dienu. Šodien tu vari to izdarīt. Un ja tu esi šeit, un ja tu vēlēsi savu dzīvi atdot viņam, tad pēc dievkalpojuma pienāc klāt pie mums. Halleluja! Dievs ir labs Dievs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev. Vēl pielūksim viņu, dziedāsim kādu dziesmu, pateiksimies viņam, ka rakstīs, lai mēs dziedam viņam un slavējam viņu par to, ka viņš labs ir un brīnišķīgs ir, kas māca mūs staigā tevi un mani katru dienu uzvaras gājienā. Paldies viņam. Vai ir tev kāds līdzīgs, un kurš gan cit savu dzīvību par mani atdotu? kurš atlīdzināt spēj to. Visa rādība raugās uz tevi vien, tu gādā par visu, ko veidojies. Savas rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku savā mīlestībā nāc un mani pārveido. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinīm un tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Es rokas paceļu, balsi paceļu, vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani pārveido. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinīm, tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Vai ir tev kāds līdzīgs, un kurš gan cits savu dzīvi? par mani atdotu. Kurš aplīdzināt spēj to, visā rādībā raugās uz tevi vien. Tu gādā par visu, ko veidojis, savas rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani pārveido. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinīs tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. tādu apziņu Tu esi Dievs mums, ka tas nav pa tukšo Dievs, ka, ka tas nav tā Dievs, ka mēs nezinām, ko mēs daram šeit, bet Dievs, ka mēs zinām, ko mēs daram. Paldies Tev, kungs, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūs izglābis un es Dievs jaunu sirdi un Tu esi tas, kas pārveido, Tu esi tas, kas mūs veido, Dievs, no, no spožam uz spožam, no spēka uz spēku, Dievs, mūsu vārdu. Dievs, vēlreiz paldies Tev. Paldies Tev, Dievs, par Tavu gribu. Es lūdzu, lai Tavu gribu īstenojās katru vienu mūsu dzīvē, Dievs. Mēs varam staigāt no uzvaras uz uzvaru, Dievs, no spēka uz spēku, redzēt Tavu godību katrā situācijā, Dievs. Halleluja! Paldies Tev, Jēzus, lai Tev vienam ir visa slava, gods un pateicība. Un visa Dieva tauta teica Āmēn. Amen. Varbūt pavisam dažas vārdas par, par nometni. Es tā vienkārši gribu tiešām jūs iedrošināt, lai, lai tas nav tās, tā ir kārtējā nometne vai vēl es gribētu tiešām iedrošināt jūs, jā, ņemt dalību jā, šajā nometnē. Un, un es teiktu, lai tas ir nevis tikai fans vai tāds sanāksim, patusēsimies vēl. Man pat negribētu šo vārdu patusēsimies lietot. Jā. Man gribētos tā, lai tas ir tāds um, laiks draudzēji, vismaz vienreiz gadā, kad viņš ir tiešām nodalīts, jo ziniet, kā priestariem nodalīts, jā, lai kopā meklē to kungu, jā lai kopā nākt un pie Dievu spiestos, ja? lai mēs varam satikt viens otru, lai mēs varam iedrošināt viens otru, lai mēs varam lūgt viens par otru, lai mēs varam laiku pavadīt, ja? ar dažādām draudzēm, ar brāļiem, ar māsām pārunāt, eh, lūgt viens par otru par situācijām, eh, dievkalpojumos saņemt no tā kunga, ja? dot viņam apakaļ pateicību, eh, ka tas ir laiks, kad mēs sevi nošķiram, īpaši meklēt viņu un piedzīvot viņu un ir atsaukušies arī brīnišķīgi brāļi, kas kalpos mūsu vidū, un būs arī kādi ciemiņi no, no Anglijas, un tie arī būs mūsu, bet pāri visam ir Dievs. Pāri visam ir Dievs, vai ne? Un kopā meklēsim to kungu, un kopā piedzīvosim viņu, ja? Un daudz brīnišķīgas liecības arī no iepriekšējām gadiem, daudz cilvēku dzīves izmainās, ja? Ja vien mēs viņu meklējam no sirds, mēs viņu atradīsim, vai ne? Tāpēc es gribu jūs iedrošināt, lai nekāda apstākļa, ne kut, zivtiņas un sunīši un pelītes un kaķīši. Iedodiet kaimiņiem, vai, eh, lai nekas nav tāds, kas attur vai kavē vai līdzekļi vai transports. Ir dzirdēts stāsti, kur cilvēki simtiem kilometri iet ar kājām, lai vienkārši apmeklētu dievkalpojumu. Mums, mums vienkārši vajag tāds slāps pēc Dieva, ka mēs esam gatavi iet 300-500 km pa džungļiem, kur, kur draud dzīvību, vienkārši uz vienkārši dievkalpojumu, nevis uz īpašu konferenci, vai ne? Palīdz mums, jā. Mums šodien ir vis, vis, visas iespējas, ja transporti un autobusi un Un ja kādam nav vai kaut kas, tad kā Mārts šeit teica, pienāciet pie viņu, pasakiet, jums nav, nejūtieties kaut kā nērt. Mums katram dzīvē visādi var gadīties kaut kāda posmi, kad mazāk ir vai vairāk ir, ja? Mēs esam šeit, lai viens otram palīdzētu, vai ne? Mēs šeit draudzē neesam, katrs pats par sevi, man ir, nu, viss kārtībā. Ja tev ir un nedaudz vairāk, tev ir, nu, painteresējies un iedod kādam, un tas kungs tev svētīs, un viņš apbalvos tev, ja? Tu vari pieiet pie mārča un pateikt, tu zini, es varu samaksāt par sevi, man vēl 10 eiro pa virs Nu, jūs padomājiet, kam varbūt vajag pielikt klāt, kam nav. Un viens otram palīdzēt tādā veidā, vai ne? Mēs esam ģimene, mēs esam Dieva mājas, ja? tas viss izsaka. Un tāpēc būsim kopā arī nometnē, lai kopā meklētu kungu, lai iedrošinātu un stiprinātu viens otru. Tas ir tikai vienreiz gadā, vienreiz gadā. Tas ir tik maz patiesībā. Tas ir tik maz. Tāpēc darīsim visu iespējamo, lai būtu kopā. Un lai kopā pielūgt un slavētu viņu. Vai ne? Lai nāk tā pakaļ skuldīgi ar jauniem spēkiem, ar, ar vārdu no tā kunga, ar, ar iedrošinājumiem, ar stiprinājumiem, ar pamācībām, ar labojumiem, ja? Šeit es esmu, kungs, lieto mani kuldīgā, ja? Amen, draudze. Jūs esat brīnišķīgi, Dievs jūs ļoti mīli. Dievs jūs bagātīgi sveitī. Jā, paldies.